katika hadithi ambayo kwamba ipokelewa na maqal bin yasari anasema qala rasulullahi sal llahu alehi wasallam ma min abdin yastar'ihi llahu ra'iyah يموت يوم يموت وهو غاش لهم أي وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة sikiza hadithi hii ya bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo kwamba lazima tuisikie na masikio ndani ya moyo na tuipeleke katika moyo zetu anasema ma min abdin hakuna mmoja katika waja wa allah subhanahu wa taala yastarihi llahu raia mwenyezi mungu subhanahu wa taala atampatia utawala iwe ni uongozi mwenyezi mungu subhanahu wa taala amekupatia unasimamia masla ya watu ama ni uongozi mwenyezi mungu ni masulia amekupatia ndani ya nyumba yako yamutu ya mtu ikamfikia siku ya yeye kutoka katika hii mgongo ardhi wa huwa ghashun liraiyatihi lakini yeye ile kazi mwenyezi mungu subhanahu wa taala ile amana watu waliokuwa chini yake hakuwapatia nasaha hakuwavuta katika dini ya kiislamu wa huwa ghashun lahum aliwafanyia khiana akuongoza katika njia ya sawa njia ambayo kwamba ni uislamu hakuwafundisha adabu ambayo kwamba ni sawa ni watoto aliwawacha hivyo hivyo mwenyezi mungu subhanahu wa taala mtu kama huyu hamuachi yamutu mtu yamutu ghashul li liraiyatihi tunasema illa haramu alayhi aljanna isipokuwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala amemwaramishia pepo ni hasara iliyoje leo wewe na familia zako kesho mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala mnaingia ndani ya moto innal khasirina alladhina khasiruu anfusahum wale tukopata hasara siku ya kiama alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao kwamba watapata hasara kwanza wao nafsi zao, kisha waahlihim yawm alqiyama, na watu wao siku ya Kiyama. Baba atamshika mama upande wa kushoto, mkono wa kushoto, mkono wa kulia awashike watoto wake wote, wanaingia motoni. Kwa nini? Rabbul baiti, yule mlezi wa nyumba, wa huwa al-abu ma qama biwajibatihi yule mlezi ambaye kwamba ni baba kiongozi wa nyumba hakusimama na yale amekwamba kwamba ilikuwa ni wajibu yake yeye kufanya wa huwa ghashun aliwafanyia khiana hakuongoza katika njia sawa ni raiyatihi hakuonesha raia yake namna anaofaa kuishi aliwawacha hivyo hivyo adunia adunia adunia kila wakati anaangalia dunia anaangalia dunia lakini angalia dunia tokana nini zawadi ya sanda sanda ambayo kwamba hata ukienda kwa mwenye duka atakupatia bure na marashi atakupatia bure lakini angalia jambo muhimu hukuwafundisha watoto adabu aya hii kila siku tunaisoma kuwa mfusakum hii aya hii ndio aya muhimu sana katika malezi tusilaumu zama tumekosea katika malezi kasarna fi tarbia tumepinda katika malezi malezi hatumei watu namna inavyotakikana mwenyezi mungu subhana wataala akiwarudi wale majamaa ambao kwamba walikuwa kitufu kaba wakiwa uchi walipoulizwa kwa nini nyinyi mnafanya ada hii tabia hii ya kutufu kaba mkiwa uchi asema allah waidha faalu fahishatan wanapofanya fahisha upuzi madhambi wanapotufu katika kaba wakiwa uchi qalu wakiulizeni kwa nini mko mnafanya hivyo qalu wanajibu wanasema wajadna alayhi abaana wallahi hii tumerithi kutoka baba zetu hii baba zetu walikuwa kitufu kabo akiwa uchi na sisi tumerithi kutoka baba zetu wallahu amarana biha kisha wasema bwana mwenyezi mungu ametuamrisha kitu kitendo cha kwa nini cha kutufukaba tukiwa uchi qala Allah taala raddan alayhim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwajibu akiwapiga radi asema qul waambie Rasulullah inna Allah la ya'muru bil fahsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamrishi fahsha upuzi atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun je mnamsemezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo kwamba hamyajui hao wamerithi tabia kutoka baba zao mtoto wako anapochoma shule baba alikuwa na tabia ya ukorofi msichana anaporuka kule nje mama alikuwa na tabia ukorofi hivyo hivyo tuliowapata baba zetu wakifanya sisi tunarithi wanatufu wakiwa uchi alada almuhakama ada inakuwa ni desturi inabidi pia sisi fanya nini tutufu tukiwa uchi qala imam ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim anasema wa idha tabarta alfasada ukiangalia kisawasawa ufisadi fi laulad ufisadi wanaofanya watoto wajadta anna amata lfasad utapata kwamba ufisadi mingi wanaofanya watoto min qibali laba inatokamana na baba zao ufisadi unaelea katika mgongo ardhi kabiruha wa saghiruha alaslu min alaba tumwangalie baba na tumwangalie mama hao ndio asli ya ufisadi katika huu mgongo ardhi huyu baba alikosea wapi huyu mama alikosea wapi ndugu zangu waislamu nuibu zamanina walaibu fina famali zamanina aibun siwana nahju zamana bighairi dhambin walau nataqa lana zaman lau mwenyezi mungu subhanahu wa taala angeipatia uwezo wa zama iongee zama ingezungumza na ikainua mkono mimi sio kulaumiwa ni tujilaumu sisi wenyewe